الحرب شبت مشينا لها نخوض لظاها وأهوالها فنحن الأبات xorason viloyati xorasondagi islom davlati mujohidlari allohning shariatini ijro qilishdan kuch bilan bosh tortgan nomi islom ammo yollanma murtad askarlarning bandir va noziyan rayonidagi markazlik joylashgan o'rinlarga hujum qilib ulardan yettisini o'ltirgan va ikkisini yaralandirgan shuningdek boshqa o'ttizga yaqin murtad o'zini mujohidlarga topshirgan allohga cheksiz hamdlar bo'lsin bu amaliyotga ergashib nangahar o'lkasining jalolobod shahridagi islom davlati bexatarlik tarmog'idagilar afg'oniston murtad istixborot tarmog'idagi ikki josusni va salib amerika armiyasining manfaatiga ishlaydigan yana bir josusni ovozsiz toponchada etib o'ldirgan allohga hamdlar bo'lsin baraka viloyati baraka viloyati tashviqot ishxonasining naql qilishicha pidoyi qarindishimiz abu sayf shomiy va abu yazin shomiy bahri yazdiki bekiki murtadlar to'plashib turgan o'ringa pelomot saplangan qo'sh kishilik fidoyilik mashinasini haydab kirib mashinasini ularning o'ttirisida portlatgan natijada o'n beshga yaqin murtad o'lib yaralangan yana bir fidoyi qarindishimiz abu halil halabiy fidoyilik mashinasini pkk murtadlarning yig'ilgan bir uyning qishida portlatgan natijada o'n beshga yaqin kofir o'lib yaralangan bir hamir va boshqa askariy mashinalar vayron bo'lgan alloh bu uch qarindishimizning fidoyilik amaliyotini qabul qilsin bu amaliyotlarga agishib islom davlati mujohidlari boshqariladigan raketa mina margan quroli va har xil ig'ir yengil tutik qurollar orqali bekiki 48 qirq sakkizini o'ltirib yaralandirgan shuningdek barki viloyatidagi islom davlati bexatarlik qismidagilar tanik nifit quduq atrofida bekiki murtadlarga pistirma qurib olti murtadni o'ltirib bir mashinasini g'animat ilib o'z o'rinlariga sog' salomat qaytib kelgan allohga cheksiz hamd sanolar bo'lsin tilga ilib o'tishga arziydigan yeri shuki bu haftada islom davlati mujohidlari iffatli hamshirlarning qisosini ilish jangi deb nom qo'ygan bu amaliyotlar natijasida barki viloyatining g'aranish noyisi atrofida va bahra yesida bekiki murtadlarga har xil hujumlarni uyushtirish orqali ulardan sakson beshdan ko'proq murtadni o'ldirib yaralandırgan yettisini asirga olgan shundoqla har xil tipdagi sakkiz askariy mashinasini vayron qilgan alloh mujohidlarimizning amaliyotlariga barkat bersin burat viloyati Фұрат viloyati tashviqot ishxonasi naql qilishicha islom davlati mujohidlari Фұрат viloyatining Бағуз, Abu Hasan va G'abra yezilaridagi Nusayri armiyasining askariy mashina va istehkomlarini Espinjinay, Havun, Katyusha, Mergan quroli va unindan boshqa har xil tipdagi ig'ir yengil qurollar bilan nishonlash va taktiklik jang qilish orqali 9 murtadni o'ldirib uchun asirga olgan va unindan boshqa bir askariy mashina va to'p yettirish mashinasini portlatgan. shundoqla kechilik durbun va har xil qurollarning o'q do'rilarini g'animatga olgan allohga cheksiz hamdlar bo'lsin ambar viloyati islom davlati mujohidlari iroq suriya o'ttirisidagi atalmish davlat chegarasi o'ttirisidagi rutb shahrining kirish ig'zida rafiziy soqchi qismining unsurlarini va mashinalarini nishonga ilib bir qancha mashinasini portlatib ikki chegara mudofaa qismi askarini o'ldirgan shimoli bag'dod viloyati İslam dövləti mücahidləri Tarmiya rayonundakı Rafizi armiyasının unsurlarını nişan elib, onlardan 12-ni öldürüb, 2 maşinasını partlatqan. Dəyala vilayəti Dəyala vilayətindəki İslam dövləti mücahidləri Dəyala vilayətinin Sədiyə, Həfayir, Kənan, Katun, Əsakir və Miqdadiya rayonlarında elib barğan pistirma və məxfi hərəkət əməliyyətlərində 13-dən köp mürtədini öldürüb, 2 əskeri maşinini partlatqan. Şundaqlı köplüyən qoral yaraqlarını qənimət alğan. Allahqı çəksiz həmd sanalar olsun. Kerkuk vilayeti. İslam devleti mücahitleri Kerkük vilayetining har xil rayonlarida Rafizi armiyasining unsurlarının uyidan 4 ni portlatib, 10 murtatni o'ldirib, töt askariy mashinasini portlatgan. Allohga hamdlar bo'lsin. Sayna viloyati İslam devleti mücahitleri Rafah şəhərindəki murtad Misir armiyası saxçı qisminin 2 askeri maşinasına pistirmə qoyub, maşinini içindəki murtadlar bilan qoşub partlatqan. Badiya vilayəti tallafar shahrining g'arbidagi rabia rayonida rafiziy armiyasining bir hamir mashinasi minoda portlatilgan allohga hamdlar bo'lsin damashq viloyati damashqning janubidagi yarmuk lageridagi murtad saxovatlarining bir unsuri islom davlati askarlarining margan quroli orqali etib o'ldirilgan ونرجو القبول فواهل لها فواهل لها فواهل لها